Denek segitu dugu, prentsa irrati edo telebistaren bitartez, ajakzion gertatu dena egu berri egunian. Gertakari grabeak dudari gabe, suitzale batzu atakatuak izan baitira eta ondotik iragandiren manifestaldiak, astapen batian suitzalen sustenguz eta ondotik buru bero batzuek egindutena musulmanuen otoitz lekuen suntsitzea. Presio mediatikoa izigarria izan da, presionia baino gehiago nahazmena, naitara egina batzutan, entzun dugularik adibidez Jean-Pierre Chevenoman bat zaku berian ezartzen Frente Nazionala eta Korsika Rabertzaleak. Komunikabidetan egiten ziren labo biltze lanjerosak ere salatu nahi ukanditu elgarrizketatu dugun Korsikar Parlamentuko president berriak. l'impression en regarder certaines chaînes d'information permanente que euh, les Corses étaient plus racistes que les autres européens ce qui est totalement évidemment totalement faux. Eta egia da, Frantzian baino lehenago, emezortzigaren mendean Korsika independentista zelarik Pascale Paoli denboran, sineste eskubide osoa Korsikako konstituzioan sartu guazela. Ala ere, arrazakeri bultak badirela ezinuka, baina ez Frantzian baino gehiago eta izaitekotz gutiago ere giza eskubiden aldeko komisioak berriki eginduen txosten baten arabera. Eta azpi da berriki eginterat etorri den korsikako autetxia bertzalen joka moldea. Joan den aste lehenian bildu baitira musulmanuen komunitateko ordezkariekin. Zer atera den bilkura hortaik erraiten dauku jangita lamoni. Les marocaines ne veulent pas être solidaires des voyous qui ont attaqué euh, des pompiers. De la même manière, Il est hors de question euh, d'avoir euh, de notre côté la moindre complaisance à l'égard de ceux qui ont saccagé un lieu de culte musulman. jean zaukunaz, eskuin muturreko jendeak ziren musulmanoen otoitzlekuaren suntzitzaileak. Beste prentsaureko bat ere eginda, aste hartuntan, suhiltzaleek musulmanuen komunitateko ordezkariek eta autetxia bertzalen artian. Hora, suhiltzaleen egana. Nu, on est pompier d'Ajaccio, quand on va sauver, on va assister des personnes, on va sauver des gens, qu'ils soient de n'importe quelle origine ou de n'importe quelle confession, c'est un travail euh, de professionnel, c'est un travail qui est égal pour tout le monde. Eta ondoan ziren musulmanuen ordezkariek ere, beren hitza arazi dute. Je dénonce, mais avec une force, et une puissance, ces actes qui ne doivent pas être ni sur vous, ni sur les services de police, ni sur les ambulances, ni sur les bus. Sur, personne, sur personne. Sur personne. Eta jangitalamonek azpimarratzen zaukun biharko korsikako gizartea eraiki nahi zutela, nahikeri baikora erakusten duten komunitate ezberdinako jende guziekin. Egoera ez ditu, baina ere proiektuak eraiki behar direla, bake egoera horren azkartzeko. C'est vrai que cet apaisement euh, doit être consolidé aujourd'hui et qu'il va falloir aussi traiter les questions de fond. La question de fond bien entendu, la question de l'urbanisme, de quartiers qui sont laissés à l'abandon, qui ont été ghettoisés pendant des dizaines d'années.